вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці спачатку пра тое чаму паўстала менавіта такое пытанне пра містыку у За мінулыя 10 гадоў уся ўлада ў Беларусі апынулася ў руках аднаго чалавека. Гэта значыць 10 мільёнаў людзей волей няволяй, але цалкам залежаць не ад законаў, не ад пэўных прадстаўнікоў сваіх інтарэсаў і нават не ад сябе саміх, а ад яго. Інакш кажучы, паўнамоцтвы ўсявышняга на гэтай зямлі выконвае усенародна абраны прэзідэнт. Гэта ўжо містыка толькі зайшоўшы на пасад ён абвясціў што кіраваць будзе 12 гадоў што за цывілізаваным светам свой народ не павядзе і што гітлераўская нямецчына адпавядае ягоным уяўленням пра прэзідэнцкую рэспубліку удзячны электарат праглынуў гэтыя словы без сценю сумневу гэта таксама містыка Неаднойчы даводзілася назіраць, як людзі, што захоплена адгукаліся пра чарговы даклад прэзідэнта, не маглі прыпомніць, пра што ж гаварыў дакладчык, бо слухалі інтанацыю, а не словы. І зноў містыка. Ніхто не ведае, як нараджаюцца і чым прадыктаваныя ягоныя рашэнні ніхто не можа іх аспрэчыць або нейкім чынам паўплываць на іх. Мы быццам едзем у аўтобусе з наглуха закрытымі вокнамі, які ад таго моцна нагадвае аўтазак. Пры гэтым мы нават не ведаем ці бачыць дарогу ён, які сядзіць за стырном. Мы толькі верым, што бачыць. Але ніхто з нас не можа сказаць, што будзе з намі і з краінай праз год месяц ці нават праз тыдзень ніхто не здзівіцца калі нас раптам далучаць да расійскай федэрацыі як не здзівіцца і таму што беларусь уступіла ў нато цікава што ў суседняй літве якая зусім нядаўна перажыла сваю падобную да нашай прэзідэнцкую сітуацыю калі ўсенародна абраны памкнуўся стаць панад законам пайсці шляхам лукашэнкі дык вось там у працэсе імпічменту адной з яркіх постацяў фігуравала асабістая прадказальніца раланда сапаксаса і гэта толькі адзін прыклад калі кіраўнік надзелены нечалавечымі паўнамоцтвамі карыстаецца дапамогаю містычных сілаў у радыёвабода вострая брама. Непрадказальную беларускую сітуацыю ў сённяшняй перадачы аналізуюць спецыялісты незямных тлумачэнняў. Варажбітка, прадказальніца і астролях. папулярнага ў народзе выразу а хто калі не ён ёсць зусім простае тлумачэнне на месца містычнага лідара можа прыйсці толькі такі самы містычны лідар бо само гэтае месца такое містычнае як у той сумнай касцы калі народны герой перамагае цмока займае ягоны палац і на сам ператвараецца ў цмока. Гаворкі палітолягаў пра рэферэндум, змену канстытуцыйнага ладу, чарговы ці нават пажыццёвы тэрмін Александра Лукашэнкі нагадваюць варажбу на картах. Насамрэч ніхто нічога не ведае. Чалавек, які заўтра прыгаломшыць усіх сваім рашэннем, быццам гуляецца з публікай, маўляў, вы ж разумееце, што буду я далей кіраваць ці не буду, гэта толькі мая асабістая справа. Вы тут ні пры чым. Аднак калі палітолягі пачынаюць нагадваць варажбітоў, калі ўсё пастаўлена з ног на галаву, можа быць, варажбіты ў нас здолеюць рабіць рэальныя паліталагічныя прагнозы. А пытанне спецыялістаў незямных навук адмыслова для вострыя брамы зрабіў зміцер бартосік у маленькой вёсачцы пад вільняй нечакана і непрагназавана папсаваўся мой аўтамабіль У пошуку электрычнасці я натрапіў на старую крыху кульгавую кабету з добрымі вачыма. І, як у добрай казцы, старая аказалася вядзьмаркай. Ну, не зусім вядзьмаркай, катлоў са змеямі ды сушаных пацукоў у яе не было. Проста старая Августа слыве ў наваколлі найлепшай варажбіткаю на картах. Напаіўшы мяне зёлкавай гарбатай, старая Аўгуста дастала карты. І столькі ўсяго цікавага я пра сябе даведаўся, як з мінулага, так і з будучыні. І малявалася ў той будучыні аўтакатастрофа, страшная, ледзь несмяротная. Падбадзёрыўшыся такім чынам на няблізкі шлях, я спытаўся ў старой, а ці можа яна паваражыць на іншага чалавека, сябрука майго задушэўнага каравокага прыгажуна мужчыну народжанага ў 54 годзе у жніўні месяцы что там яму светіць бліжэйшым часам карты леглі на абрус уключыўся дыктафон з государственнымі людзьмі большая была непрыятнасць но это ўжо мінавала для его дела дела государственные дела будет вести но очень хорошо все получится хотя с трудом но очень хорошо для дома. Для дома с женой его там не очень идет. Не очень. Судьба его тоже все сбывается, все его мечты сбываются. Но он, он жену обманывая, обманывая жену. Не спадеется, приболея, приболея он. Даже у его и была болезнь небольшая, обратно приболея. Ждет у его две дороги. Одна недалекая дорога, хорошая – Дальше дорога, неприятная дорога очень ждет, хлопотливая. Сердце спокойно. Так для его Леон окружение женщин, мужчин очень хорошее для дома, а в доме неприятности одни. И он думает, что она отдалится, он про другую думает. Вот так и она и будет. Будет так. не паказваў старой августіне фото таго на каго варажылася ніякім намёкам не выдаў ягонага імя і калі з першых картаў яна вымавіла государственныя дзяла у мяне дрыжыкі прабеглі па скуры судьба его на дороге на, на двух дорогах а у его дзеці тоже есть двое вот что-то с дзецьмі будзе большая непрыятнасць з дзецьмі у Ой, в семье у его так не ладится, так не ладится. С работой все хорошо, на работе очень хорошо. Во сколько женщин, во сколько женщин. При пьянке часто бывает. И женщины при пьянке, вот особенно при пьянке женщины эти. А с детьми будет неприятности, так, в таким напряжении будет, под, в тревоге такой за детей, что-то с детьми. Сильно обманщик. Женя правду говорит, жене. А может, не только жене? Уже и так, он вообще обманщик. И это хорошим не окончится. Вот, может, и, и до развода дойдет. Но его жена тоже не уступает, она постоит за себя. А тут другая уже находится. А на работе у его долго будет э, все хорошо? На работе, да. У его все благополучно. еще годов на пять все будет у его Да, дома. да, да, там будет все хорошо. Ну, обманщик-то он может и друзей даже. Надоўгая запомню тую дарогу дадому. У аўтакатастрофу я дзякуй Богу не патрапіў, але ехаў сярод ночы з хуткасцю раварыста, бо ў машыне разам перагарэлі ўсе фары. Тэлефон прадказальніцы мне расшукала калега журналістка. У прадказальніцы выявіўся вельмі мілы жаноцкі галасок. Такім добра ўшчуваць малых дзетак, а не зазіраць за смугу гадоў. Але далейшая прыгода была яшчэ цікавейшай, бо ідучы на сеанс прадбачання я гатовы быў апынуцца ў якой-небудзь загадкавай кватэры на верхнім горадзе і каб чорныя фіранкі не прапускалі сонечнага святла і каб палымок свечкі адбіваўся ў шкляным шары і каб прадказальніца ўглядалася ў той шар глыбокімі вачыма, палічы адну за адной доўгія дамскія цыгареты я быў гатовы апынуцца ў горшым выпадку нават у банальнай хрушчобе, але толькі не ў сур'ёзнай дзяржаўнай установе ідэалагічнай канторы з міліцыянтам на ўваходзе. Толькі не ў афіцыйным кабінеце, дзе замест шклянога шару на мяне з партрэту строга пазіраў той, дзеля каго я і прыйшоў. Я нават адчуваў пэўную няёмкасць перад уладаром з партрэту нястерпна хацелася павесіць яго тварам да сцяны. І першыя фразы прадказальніцы выклікалі сум. Настолькі яны былі прадказальнымі у такім антуражы. Ну мне здаецца, што Беларусь ўсё э, ж такі прытуліцца да рассіі. такі цікавы і сімбіоз будзе, хоць э, супраць яго даволі моцныя сілы. Лукашенко человек э, цікавы і вельмі растучы, я б сказала так бо я ведала александра рыгорчыка ён быў просто дырэктарам саўгаса это быў адзін чалавек а зараз это зусім другі а я ветліва сядзеў і з усіх сілаў выдаваў неабыякую цікавасць да гэткага прадбачання. Хоць і сам здагадваўся, не будучы празорцам, што чалавек на партрэце мог за мінулыя 10 гадоў крыху памяняцца. Але далей прадказальніца выдала адзін сакрэт. Аказваецца, нашаму ўладару дапамагаюць продкі. Нема ніводнага чалавека, якому продкі, якіх ужо няма, не дапамагалі таму у александру рыгоручу дапамагаюць продкі але калі-небудзь вот адчувае што яму дапамагаюць сіды светлыя а бываюць што і сіды цёмныя і ён пакуль што можа і не разбіраецца ў гэтым Таму у яго жыцця ў жыццё накапліваўся такі патэнцыял чалавеку удалося і ён стаіць у руля краіны ну паглядзіце даже на яго знешнасць у яго руки як лапаты яны такія здаровыя вялікія такого працавітага чалавека такі вельмі акруглыя такія самі пальчыкі это чалавек які любіць акурацізм можа ён сам і нешта раскідвае ў хаце але ад других ён патрабую каб усё было на паліцах рукі ў яго светлага колеру не карычневыя там это яскравая светка что ён не бярэ тое что яму не належыць ён можа выйсці з цябе але лёгка туды обратно у сябе зайсці александр горш нарадзіўся это будзе это жнівень там зямны знак то есть это чалавек якому наогул уласцівы такі кансерватызм у лепшым на сэнсе гэта слова а вочы чалавека на партрэце ўжо не глядзелі на мяне з былой строгасцю. Пад цурчанне галаску прадказальніцы ягоны позірк напаўняўся мудрасцю і памяркоўнасцю, а пасля наступных словаў і зусім памякчэў. Мяне такі быў выпадак, А калі еще ён быў просто дэпутатам, но ну, ўсе ведаюць, што я магу праць пазванкі спіну ён там собирался была проблема с сабудкам тогда все по талонам было ён сел за руль рафика и яму скрутила спину а трэба было аж дагродно до да фабрики каб ну сваім старым і всем там калгаснікам якія былі ён э, меруўся набыць абутак, каб бесталонна было. І ўсё скруціла і не можа. І прыйшлося яму дапамагаць. То это тоже характарызуе. Ён мог вуха да так гаварылі. Ка хто такі няеглы, дык муха як дасі. Доўга добра звініць. І такое было. А мог паехаць за абуткам для старых і ты мне так здзівіла. Ну як пасля такой гісторыі не пранікнуцца павагаю да мудрага правіцеля. Ці варта казаць, што з кабінету прадказальніцы я выйшаў асцярожна, бачком, не падымаючы вачэй, каб не сустрэцца з дакорлівым позіркам з партрэту. карты і магчымасць убачыць, як Беларусь прытуліцца да рассіі, гэта ўсё, канечне, фантастычна. Але ж ёсць больш моцныя законы законы зорак і плянет. З астролягам Кастанцінам сельчонкам я сустрэўся каля палацу рэспублікі. Неба тут больш чым дастаткова зорак не менш чым міліцыянтаў. Еще примерно три года будет довольно сложный период яшчэ прыкладна три гады будзе даволі складаны перыяд звязаны з тым что уран праходзіць по знаку беларусі по рыбах і хутчэй за ўсё спакой будзе падманлівым справа ў э, тым что уран гэта э, планета рэвалюцыяў але калі гэтая планета трапляе у водны знак яна ўсё вытварае ў глыбіні гэты перыяд працягнецца три-3 з паловай гады недзе до да конца 2000 2007 году. Затым, магчыма, пачнецца нешта канструктыўнае, калі мы канчаткова да гэтага часу не застынем. Сатурн уваходзіць у шосты дом для нашай краіны. Гэты дом адказвае за цяжкую працу, за скарачэнне энтузіязму і людзі будуць занятыя ў асноўным сабой і сваімі. Аб нейкім росквіце тут марыць не прыходзіцца. Гэта звязана з аб'ектыўнымі глябальнымі працэсамі вот в эти ближайшие годы, естественно, мечтать не приходится. Это, повторяю, связано с объективными глобальными процессами. Слухаючи черговый прогноз небесов, я хваляваўся. Ну чему никто с прозорцев не бачит, як Беларусь под спродвечным стягом не у забаве уваходить у Евразвяз? Неужо гэтага николи не будет? Насколько я понимаю ситуацию, ни в сторону России, ни в сторону Европы. Беларусь. Наколькі я разумею сітуацыю ні ў бок бок рассіі ні ў бок Еўропы Беларусь зрушана не будзе. Проста будзе ісці працэс еўрапейскай інтэграцыі. Мы апынуліся ў вельмі цікавым геапалітычным становішчы, у тым пляне, што не мы вырашаем наш лёс. В том плане, што не мы решаем нашу судьбу. Становішча сапраўды цікавей не выдумаеш. Ізноў гаворка зайшла пра вярхоўнага вайскаводцу. То, што у него очень сильны гарадскоп рождзень, это безусловна. Тое, што ў яго вельмі моцны гараскоп нараджэння гэта безумоўна. Ёсць шэраг астралагічных указанняў на яго астралагічных указаний на его неумеручасць. У меня такое ощущение у мяне такое адчуванне, што гэта буйны іспыт для самога народу выстаяць захаваць свой твар самапавагу па гэтых мішэнях і ідзе сёння страляніна мішэням идет стрельба я с вами совершенно согласен я тоже устал слушать я таксама стаміўся слухаць пра хуткі адыход гэтай фігуры з палітычнай сцэны по-мому перспектыва дастаткова доўгая доў на 10 ну, на 12 Час гэтай фігуры яшчэ не хутка скончыцца. Тым больш, што ўсе цудоўна разумеюць, што ніколі не кіруе чалавек. Заўжды кіруе нейкае зацікаўленае з адзіночанне. Ды і для сённяшняй сітуацыі ў Беларусі можа гэта было б не лепшым выйсцем. было бы не лучшым выхадам. Пасля гэтакай карыснай гутаркі я паглядзеў у гору. Недзе там у нябёсах нёсся грозны уран, А Сатурн уваходзіў у шосты дом, які нам беларусам нічога добрага не абяцае. А я сам, калі яшчэ крыху па гутару з празорцамі, паеду ў шостую палату, з вядомым партрэтам пад пахаю. Таму пакуль не позна, трэба ісці на піва, любавацца на самых прыгожых у свеце беларускіх кабет і гадоў на 10 забыцца на ўсе прагнозы і прадказанні. Інакш катастрофы мне не пазбегнуць. Радыёвабода, вострая брама непрадказальную беларускую сітуацыю ў сённяшняй перадачы аналізуюць спецыялісты неземных тлумачэнняў. Варажбітка, прадказальніца і астролях. Здаецца, Змітра Бартосіка прагноз на новыя 12 гадоў не задаволіў. Сапраўды дзесяці папярэдніх было ўжо дастаткова, каб пераканацца, што палітыка кіраўніка цалкам закрытая для народа, што каштоўнасці айчыннай гісторыі, мовы і культуры цалкам закрытыя для кіраўніка, як і шлях цывілізацыйных рэформаў, што наш аўтобус ці аўтазак хутчэй стаіць на месцы, чым куды-небудзь едзе. Так, вядома спакайней чым ехаць з закрытымі вокнамі але чаму б іх не адкрыць інакш кажучы, нашы магічныя празорцы прапануюць нам доўгую перспектыву без перамен. Застаюцца тры варыянты паводзінаў. Першы змяніць сваю ўласную сітуацыю. Замест перамяшчэння ў часе разам са сваёй краінай выбраць перамяшчэнне ў прасторы і без яе. Другі варыянт змяніць ракурс, пункт гледжання, пераставіць месцамі прыярытэты, не звязваць свой жыццёвы поспех з тым, што адбываецца ў краіне. На думку астроляга, з якім размаўляў зміцер бартосік, большасць беларусаў так і зрабіла. Яны проста пакінулі сферу грамадскага жыцця і сваіх грамадзянскіх абавязкаў. Нарэшце трэці варыянт змагацца з містыкай. Гэта няпроста, бо перамагчы яе можна бадай толькі ў ейным полі. Інакш яна не пераможная. Вашы рацыянальныя аргументы гучаць у іншым свеце, у іншай прасторы. Яны чутныя для вас, але не ўспрымаюцца супернымі сіламі. А каб разумець іхныя аргументы, трэба іх ведаць. Прынамсі, лішнімі гэтыя веды не будуць. Сіла магіі у веры тых, хто на яе паддаецца. А вера выключае веданне. Беларусы сёння татальна захопленыя гараскопамі і варажбой тыпалагічна яны вераць ва ўсё гэта таксама як у кіраўніка і ягоныя прамовы не задумляючыся над словамі нядаўна мне давялося быць сведкам такога здарэння якое надта ж падобнае да таго што адбываецца ў нас у палітыцы у маіх менскіх сяброў захварэў сабака малады такі сабака баксёрскай пароды ляжыць не ўстае ніякія лекі не дапамагаюць. Апошні спадзеў на шаптуху. Прафесійная варажбітка робіць нагаворы праз телефон. Ад кліентаў няма адбою. І вось уявіце сабе сцэну. Ляжыць сабака, аля вуха ягонага тэлефонная слухаўка, праз якую таямнічыя словы шэпча варажбітка. Тое, што сабаку гэта не дапамагло, мяне асабіста і засмуціла і обнадеяло.